Chulo sin H. Sebastián. Mamá, ¿qué pasó? Te rocé la ya te gustó, entonces le meto sin miedo a ver si aguanta la presión. No, no, no se regaló, la cintura me pegó y si está mirando el guacho, entonces se picó. Para, para, para, para. Que tengo la polla en candela y quiero comerte ese. Chulo sin H y pase culo un par de caches, pase culo un par de pura candela, le metemos sin pena. Ese culo un par de guachos seguro dejo secuela. Está linda la nena, la parto como sea. Pero me gusta más cuando en la cama me tuerquea. Me tuerquea, tan mirándonos lejos. Como hijo Mauro, tan linda que me llena de complejo. Mami, mami, mami, mami, ¿qué pasó? Te rocé la boca, ya te gustó, entonces le meto sin miedo a ver si aguanta la presión. La no se regaló, la cintura me pegó y si está mirando el guacho, entonces se picó. Para, para, para, para, que tengo la polla en candela y quiero comerte ese. Chulo sin H y pasé culo un par de cache pase culo un par de cache pase culo un par de cache cache, cache, cache, cache, pase culo un par de cache pase culo un par de cache pase culo un par de caches, cache, cache, cache, cache. Ahí va, guacho ok. SRM, ey, filo hecho, que lo que. Nos fuimos.